illuminate your mind and learn about applicable truth one must know by the words of the Buddha over here every day with this program Pure Dharma on Radio Thailand ทำจิตให้ประพัสสอนและพบกับความจริงที่ท่านต้องรู้ในคำสอนของพุทธะที่ใช้งานได้จริง ทุกวันที่นี่กับรายการเพียวธรรมะ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย read and presented by Venerable พระภัยบูรณ์อภิปุณโน from Forest Monastery วัดป่าดอนหายโศกอุดรธานีนำเสนอโดย ท่านพระอาจารย์ภัยบูรณ์อภิปุณโนวัดป่าดอนหายโศกจังหวัดอุดรธานีภิสุทั้งหลายภัยในอนาคตเหล่านี้ มีอยู่ห้าประการซึ่งเธอผู้มองเห็นอยู่ควรแท้ ที่จะเป็นผู้ไม่ประมาท มีความเพียรเผากิเลส มีใจเด็ดเดี่ยวอยู่อย่างนี้ เพื่อที่จะทำให้ถึงสิ่งที่ยังไม่ถึง เพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุ เพื่อทำให้แจ้ง สิ่งที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้ง Pickles When one considers five future perils it is enough for him to dwell heedful, ardent, and resolute for the attainment of the as yet unattained, for the achievement of the as yet unachieved, for the realization of the as yet unrealized ก็ภายในอนาคตห้าประการนั้น คืออะไรเล่า คือเธอในกรณีนี้ พิจารณาเห็นชัดแจ้งว่า บัดนี้เรายังหนุ่ม ยังเยาว์วัย ยังรุ่นก็นอง มีผมยังดำสนิท ตั้งอยู่ในวัยที่กำลังเจริญคือปฐมวัย แต่จะมีสักคราวหนึ่ง ซึ่งความแก่จะมาถึงร่างกายนี้ ก็คนแก่ถูกความชราครอบงำแล้ว จะทำในใจถึงคำสอนของท่านผู้รู้ทั้งหลายนั้น ก็ไม่ได้ทำได้สะดวกเลย และจะเสพเสนาสนะอันเงียบสงัด ซึ่งเป็นป่าชัด ก็ไม่ได้ทำได้ง่าย ๆเลยก่อนแต่สิ่งอันไม่เป็นที่ต้องการ ไม่น่าใคร ไม่น่าชอบใจ คือความแก่นั้นจะมาถึงเรา เราจะรีบปรารบความเพียร เพื่อทำให้ถึงสิ่งที่ยังไม่ถึง เพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุ เพื่อทำให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ได้กระทำให้แจ้งเสียโดยเร็ว ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้ผู้ถึงแล้ว แม้จะแก่เท่าก็จะอยู่เป็นผาสุกได้ and what five here one reflects thus I am now young a black-haired young man endowed with the blessing of youth in the prime of life but there will come a time when old age assails this body. Now, when one is old, overcome by old age, it is not easy to attain to the Buddha's teaching. It is not easy to resort in remote lodgings in forests and jungle groves before the unwished for undesirable, disagreeable condition comes upon me let me in advance arouse energy for the attainment of the as yet unattained, for the achievement of the as yet unachieved, for the realization of the as yet unrealized. Thus, when I am in that condition, I will dwell at ease, even though I am old. พิสุทธ์ทั้งหลายข้ออื่นยังมีอีก คือเธอพึงพิจารณาเห็นชัดแจ้งว่าบัดนี้ เรามีอาพาธน้อย มีโรคน้อย มีไฟธาตุให้ความอบอุ่นสม่ำเสมอ ไม่เย็นเกินไม่ร้อนเกินพอปานกลางควรแก่การทำความเปลี่ยนแต่จะมีสักคราวหนึ่ง ซึ่งความเจ็บไข้จะมาถึงร่างกายนี้ ก็คนที่เจ็บไข้ ถูกความป่วยครอบงำเอาแล้ว จะมาทำในใจ ถึงคำสอนของท่านผู้รู้ทั้งหลายนั้น ก็ไม่ได้ทำได้สะดวกเลย และจะเสพเสนาสนะอันเงียบสงัด ซึ่งเป็นป่าชัดก็ไม่ได้ทำได้ง่ายๆเลยการแต่สิ่งอันไม่เป็นที่ต้องการ ไม่น่าใครไม่น่าชอบใจ คือความเจ็บไข้นั้นจะมาถึงเรา เราจะรีบปรารบความเพียรเพื่อให้ถึงสิ่งที่ยังไม่ถึง เพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งเสียเร็วๆซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้พูดถึงแล้ว แม้จะเจ็บไข้ก็จะอยู่เป็นผาสุกได้ Again one reflects f i r s t I am now seldom ill or afflicted I possess and even digestion that is neither too cool nor too hot, but moderate and suitable for striving. But there will come a time when illness assails this body. Now, when one is ill, overcome by illness, it is not easy to attend to the Buddha's teaching. It is not easy to resort to remote lodgings in forests and jungle groves, before that unwished for, undesirable, disagreeable condition comes upon me. Let me in advance arouse energy for the attainment of the as yet unattained, for the achievement of the as yet unachieved, for the realization of the as yet unrealized. Thus, when I am in that condition, I will dwell at ease, even though I am ill. พิสุทั้งหลายข้ออื่นยังมีอีกคือเธอพึงพิจารณาเห็นชัดแจ้งว่า บัดนี้ข้าวกล้างามดี ก้อนข้าวหาได้ง่าย เป็นการสะดวกที่จะยังชีวิตให้เป็นไป ด้วยความพยายามสแสวงหาอาหาร แต่จะมีสักคราวหนึ่ง ที่อาหารหาได้ยาก ข้าวกล้าเสียหาย ก้อนข้าวหาได้ยาก ไม่เป็นการสะดวกที่จะยังชีวิตให้เป็นไป ด้วยความพยายามแสวงหาอาหาร และเมื่ออาหารหาได้ยาก ที่ใดอาหารหาง่าย คนทั้งหลายก็จะอพยพกันไปในที่นั้น เมื่อเป็นเช่นนั้น ความอยู่คลุกคลีปะปนกันในหมู่คน ก็จะมีขึ้น เมื่อมีการคลุกคลีปะปนกันในหมู่คน การจะทำในใจซึ่งคำสอนของท่านผู้รู้ทั้งหลายนั้น ก็ไม่ได้ทำได้สะดวกเลย และการที่จะเสพเสนาสนะอันเงียบสงัด ซึ่งเป็นป่าชัด ก็ไม่ได้ทำได้ง่ายๆเลยก่อนแต่สิ่งอันไม่เป็นที่ต้องการ ไม่น่าใครไม่น่าชอบใจคือการที่อาหารหายากนี้ จะมาถึงเรา เราจะรีบปรารบความเพียร เพื่อให้ถึงสิ่งที่ยังไม่ถึง เพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุ เพื่อทำให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้ง ช่วยโดยเร็ว ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้พูดถึงแล้ว จะอยู่เป็นผาสุกได้ แม้ในกล่าวที่เกิดทุพพิกภัย Again one reflects thus food is now plentiful there has been a good harvest and alms food is abundant so that one can easily subsist by means of cleaning. But there will come a time of famine, a poor harvest, when alms food is hard to obtain, and one cannot easily subsist by means of cleaning. In a time of famine, people migrate to places where food is plentiful and living conditions there are congested and crowded. Now, when living conditions are congested and crowded, it is not easy to attain to the Buddha's teaching. It is not easy to resort to remote lodgings in forests and jungle groves. Before the unwished for, undesirable, disagreeable condition comes upon me. Let me in advance arouse energy for the attainment of the as yet unattained, for the achievement of the as yet unachieved, for the realization of the as yet unrealized. Thus, when I am in that condition, I will dwell at ease, even in a famine. วิสุทธิ์ทั้งหลายข้ออื่นยังมีอีก ก็ในบัดนี้คนทั้งหลาย สมัครสมานชื่นบานต่อกัน ไม่วิวาทกัน เข้ากันได้ดุดดั่งนมผสมกับน้ำมองดูกันด้วยสายตา แห่งคนที่รักใคร่กันเป็นอยู่ แต่จะมีสักคราวหนึ่ง ที่ภัยคือโจรป่ากำเริบ ชาวชนบทคู่ขึ้นอยู่ในอาณาจักร แต่กระจัดกระจายแยกย้ายกันไป เมื่อเป็นเช่นนี้ที่ไหนปลอดภัย คนทั้งหลายก็อพยพกันไปในที่นั้น เมื่อเป็นเช่นนั้น ความอยู่คลุกคลีปะปนกันในหมู่คนก็จะมีขึ้น เมื่อมีการอยู่คลุกคลีปะปนกันในหมู่คนการจะทำในใจถึงคำสอนของท่านผู้รู้ทั้งหลายนั้น ก็ไม่ได้ทำได้สะดวกเลย และจะเสพเสนาสนะอันเงียบสงัด ซึ่งเป็นป่าชัดเ ก็ไม่ได้ทำได้ง่ายๆเลย ก่อนแต่สิ่งอันไม่เป็นที่ต้องการ ไม่น่าใคร ไม่น่าชอบใจนั้น จะมาถึงเรา เราจะรีบทำความเพียร เพื่อทำให้ถึงสิ่งที่ยังไม่ถึง เพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุ เพื่อทำให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้ง เชื้อเร็วๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้พูดถึงแล้ว จะอยู่เป็นผาสุขได้ แม้ในคราวที่เกิดโจรไป Again, one reflects thus: people are now dwelling in concord, harmoniously, without disputes, blending like milk and water, viewing each other with eyes of affection. But there will come a time of peril, of turbulence, in the wilderness, when the people of the countryside mounted on their vehicles, flee on all sides. In a time of peril, people migrate to places where there is safety, and living conditions there are congested and crowded. Now, when living conditions are congested and crowded, it is not easy to attend to the Buddha's teaching. It is not easy to resort to remote lodgings in forests and jungle groves before the unfished for undesirable, disagreeable condition comes upon me. Let me in advance arouse energy for the attainment of the as yet unattained, for the achievement of the as yet unachieved, for the realization of the as yet unrealized. Thus, when I am in that condition, I will dwell at ease, even in the time of peril. พิสุทั้งหลายข้ออื่นยังมีอีก คือเธอพึงพิจารณาให้เห็นชัดแจ้งว่า ในบัดนี้ สงสามกีปรองดองกัน ไม่วิวาทกัน มีอุเทศเดียวกัน อยู่เป็นผาสุข อาจจะมีสกราวหนึ่ง ที่สงแตกกัน เมื่อสงแตกกันแล้ว การจะทำในใจถึงคำสอนของท่านผู้รู้ทั้งหลายนั้น ก็ไม่ได้ทำได้สะดวกเลย และจะเสพเสนาสนะอันเงียบสงัด ซึ่งเป็นป่าชัด ก็ไม่ได้ทำได้ง่าย ๆเลยก่อนแต่สิ่งอันไม่เป็นที่ต้องการ ไม่น่าใกล้ไม่น่าพอใจนั้นจะมาถึงเรา เราจะรีบทำความเพียรเพื่อทำให้ถึงสิ่งที่ยังไม่ถึง เพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งเสียโดยเร็วซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้พูดถึงแล้วจะอยู่เป็นผาสุขแม้ในคราวที่สงแตกกัน Again one reflects thus the sangha is now dwelling at ease in concord harmoniously without disputes, with a single recitation. But there will come a time, there will be a schism in the Sangha. Now when there is a schism in the Sangha, it is not easy to attend to the Buddha's teaching. It is not easy to resort to remote lodgings in the forest and jungle groves before that unwished for, undesirable, disagreeable condition comes upon me, let me in advance arouse energy for the attainment of the as yet unattained, for the achievement of the as yet unachieved, for the realization of the as yet unrealized. Thus, when I am in that condition, I will dwell at ease even though there is schism in the sangha ภิกษุทั้งหลายภายในอนาคตห้าประการเหล่านี้แหละ ซึ่งเธอผู้มองเห็นอยู่ควรแต่ที่จะเป็นผู้ไม่ประมาท มีความเพียรเผากิเลสมีใจเด็ดเดี่ยวอยู่อย่างนี้ เพื่อทำให้ถึงสิ่งที่ยังไม่ถึง เพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งเสียเร็วๆ This pickles are the five future perils, considering which it is enough for one to dwell heedful, ardent, and resolute for the attainment of the as yet unattained, for the achievement of the as yet unachieved, for the realization of the as yet unrealized. การทำความเพียรแข่งกับ อนาคตภัย อีกในยะหนึ่ง The Future Perils พิสุทั้งหลายภายในอนาคตเหล่านี้มีอยู่ห้าประการ ซึ่งเธอผู้อยู่ป่ามองเห็นอยู่ ควรแท้ที่จะเป็นผู้ไม่ประมาท มีความเพียรเผากิเลส มีใจเด็ดเดี่ยวอยู่อย่างนี้ เพื่อทำให้ถึงสิ่งที่ยังไม่ถึง เพื่อบรรลุ ในสิ่งที่ยังไม่บรรลุ เพื่อทำให้แจ้งในสิ่งที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งเสียโดยเร็ว Pickles when a flawless dweller considers five future perils it is enough for him to dwell heedful ardent and resolute for the attainment of the as yet unattained for the achievement of the as yet unachieved for the realization of the as yet unrealized ภายในอนาคตห้าประการนั้นคืออะไรบ้างเล่า คือเธอผู้อยู่ป่าในกรณีนี้ ควรพิจารณาให้เห็นชัดแจ้งว่า บัดนี้เราอยู่ผู้เดียวในป่า งูพิษ หรือมแมลงป่องหรือตะขาบ จะพึงขบกัดเราผู้อยู่ผู้เดียวในป่า การตายของเราจะพึงมีได้เพราะเหตุนั้น อันตรายอันนั้นจะพึงมีแก่เรา เราจะรีบทำความเพียรเพื่อให้ถึงสิ่งที่ยังไม่ถึง เพื่อบรรลุในสิ่งที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งในสิ่งที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งเสียโดยเร็วดังนี้ and what five here a forest dweller reflects thus I am now dwelling all alone in the forest, but while I am living here, a snake might bite me, a scorpion might sting me, or a centipede might sting me. Because of that, I might die, which would be an obstacle for me. Let me now arouse energy for the attainment of the as yet unattained for the achievement of the as yet unachieved, for the realization of the as yet unrealized. พิสุทธ์ทั้งหลายก็อื่นยังมีอีก เธอผู้อยู่ป่า พิจารณาเห็นชัดแจ้งว่าบัดนี้ เราอยู่ผู้เดียวในป่า ก็เมื่อเราอยู่ผู้เดียวในป่า เราอาจจะพลาดตกหกล้มบ้าง อาหารที่เราบริโภคแล้ว อาจจะเกิดเป็นพิษบ้าง น้ำดีของเรากำเริบบ้าง เสมหะของเรากำเริบบ้าง หรือธาตุลมของเราอาจจะกำเริบบ้าง การตายของเราจะพึงมีได้เพราะเหตุนั้น อันตรายอันนั้น จะพึงมีแก่เรา เราจะรีบปรารบความเปลี่ยน เพื่อให้ถึงสิ่งที่ไม่ถึง เพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุ เพื่อทำให้แจ้ง สิ่งที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งเสีย Again a forest dweller reflects thus I am now dwelling all alone in the forest but while I am living here I might trip and fall down all the food that I have eaten might harm me or my bowel or phlegm or sharp winds might become agitated in me. Because of that, I might die, which would be an obstacle for me. Let me now arouse energy for the attainment of the as yet unattained, for the achievement of the as yet unachieved, for the realization of the as yet unrealized ภิกษุทั้งหลายข้ออื่นยังมีอีก เธอผู้อยู่ป่า พิจารณาเห็นชัดแจ้งว่าบัดนี้เราอยู่ผู้เดียวในป่า ก็เมื่อเราอยู่ผู้เดียวในป่าอาจจะพึงมาร่วมทางกันกับด้วยสัตว์ทั้งหลาย มีสิงเสือโครง่ง เสือเหลือง หมี หรือเสือดาว สัตว์ทั้งหลายเหล่านั้น จะพึงปลิดชีพเราเสีย การตายของเราจะพึงมีได้เพราะเหตุนนั้น อันตรายอันนั้นจะพึงมีแก่เรา เราจะรีบปรารบความเพียรเพื่อทำให้ถึงสิ่งที่ยังไม่ถึง เพื่อบรรลุในสิ่งที่ยังไม่บรรลุ เพื่อทำให้แจ้งในสิ่งที่ยังไม่ทำให้แจ้งเสียดังนี้ Again, a forest dweller reflects thus I am now dwelling all alone in the forest, but while I am living here, I might encounter wild beasts such as a lion, a tiger, a leopard, a bear, or a hyena, and they might take my life. Because of that, I would die, which would be an obstacle for me let me now arouse energy for the attainment of the as yet unattained, for the achievement of the as yet unachieved, for the realization of the as yet unrealized พิสุทั้งหลายก็อื่นยังมีอีก เราอยู่ผู้เดียวในป่า ก็เมื่อเราอยู่ผู้เดียวในป่า อาจจะพึงมาร่วมทางกัน กับด้วยพวกคนร้าย ซึ่งทำการโจรกรรมมาแล้ว หรืออยังไม่ได้ทำก็ตาม พวกคนร้ายเหล่านั้น จะพึงปลิดชีพเราเสีย การตายของเราจะพึงมีได้เพราะเหตุนั้น อันตรายอันนั้นจะพึงมีแก่เรา ถ้าใครเราจะรีบปรารบความเพียร เพื่อทำให้ถึงสิ่งที่ยังไม่ถึง เพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุ เพื่อทำให้แจ้งในสิ่งที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งเสีย ดังนี้ Again a forest dweller reflects thus I am now dwelling all alone in the forest but while I am living here I might encounter hoodlums escaping a crime Or planning one, and they might take my life. Because of that, I would die, which would be an obstacle for me. Let me now arouse energy for the attainment of the as yet unattained, for the achievement of the as yet unachieved, for the realization of the as yet unrealized ภิกษุทั้งหลายข้ออื่นยังมีอีกเธอผู้อยู่ป่า พึงพิจารณาให้เห็นชัดแจ้งว่าบัดนี้เราอยู่ผู้เดียวในป่า พวกมนุษย์ดุร้ายก็มีอยู่ในป่า พวกมันจะพึงปลิดชีพเราเสีย การตายของเราจะพึงมีได้เพราะเหตุนั้น อันตรายอันนั้นจะพึงมีแก่เรา เราจะรีบปรารบความเพียร เพื่อบรรลุในสิ่งที่ยังไม่บรรลุ เพื่อกระทำให้แจ้งในสิ่งที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งเสีย ดังนี้ Again a forest dweller reflects thus I am now dwelling all alone in the forest but in the forest there are wild spirits and they might take my life because of that I would die which would be an obstacle for me. Let me now arouse energy for the attainment of the as yet unattained, for the achievement of the as yet unachieved, for the realization of the as yet unrealized พิสุทนายเหล่านี้แหละ ควรแท้ที่จะเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรเผากิเลสมีใจเด็ดเดี่ยวอยู่อย่างนี้ เพื่อทำให้ถึงในสิ่งที่ยังไม่ถึง เพื่อบรรลุในสิ่งที่ยังไม่บรรลุ เพื่อทำให้แจ้งในสิ่งที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้ง เสียโดยเร็ว These pickles are the five future p e a r l s considering which it is enough for a forest dweller who dwell heedful, ardent, and resolute, for the attainment of the as yet unattained, for the achievement of the as yet unachieved, for the realization of the as yet unrealized. ภิกษุทั้งหลาย เรากล่าวความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลาย สำหรับบุคคลผู้รู้อยู่เห็นอยู่ ไม่ใช่สำหรับบุคคลผู้ไม่รู้อยู่ไม่เห็นอยู่ I say that the destruction of the t e n s is for one who knows and sees, not for one who does not know and does not see. คือความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลาย ย่อมมีแก่บุคคลผู้รู้อยู่เห็นอยู่ ว่ารูปเป็นอย่างนี้ เหตุให้เกิดรูปคืออย่างนี้อย่างนี้ ความตั้งอยู่ไม่ได้แห่งรูปเป็นอย่างนี้ และว่าเวทนาเป็นอย่างนี้ เหตุให้เกิดเวทนาเป็นอย่างนี้ ความตั้งอยู่ไม่ได้ แห่งเวทนาเป็นอย่างนี้ และว่าสัญญาคืออย่างนี้ เหตุให้เกิดสัญญาคืออย่างนี้ ความตั้งอยู่ไม่ได้ แห่งสัญญาคืออย่างนี้ และว่าสังขารทั้งหลายคืออย่างนี้ เหตุให้เกิดสังขารทั้งหลายคืออย่างนี้ ความตั้งอยู่ไม่ได้ แห่งสังขารทั้งหลาย คืออย่างนี้ และว่าวิญญาณคืออย่างนี้ เหตุให้เกิดวิญญาณคืออย่างนี้ ความตั้งอยู่ไม่ได้ แห่งวิญญาณคืออย่างนี้ภิกษุทั้งหลายความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลาย ย่อมมีแก่บุคคลผู้รู้อยู่เห็นอยู่อย่างนี้แหละ For one who knows what for one who sees what does the destruction of the things come about that such is form such its origin such its passing away such is feeling such is perception Such are volitional formations. Such is consciousness. Such its origin. Such its passing away. It is for one who knows thus. Illuminate your mind and learn about applicable truth one must know by the words of the Buddha over here every day with this program, Pure Dharma, on Radio Thailand. ทำจิตให้ประพัดสอนและพบกับความจริงที่ท่านต้องรู้ในคำสอนของพุทธะที่ใช้งานได้จริง ทุกวันที่นี่กับรายการเพียวธรรมะ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย Read and presented by Venerable พระภัยบูรณ์อภิปุณโน from Forest Monastery วัดป่าดอนหายโศกอุดรธานีนำเสนอโดย ท่านพระอาจารย์ภัยบูรณ์อภิปุณโน วัดป่าดอนหายโศก จังหวัดอุดรธานี